radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 408 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de eh, Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta al i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a l'edició 408 i que amb tanta il·lusió fem per a totes vosaltres. El primer que farem, com sempre, però, serà presentar la gent que ens acompanya a la taula del programa, taula molt especial la d'avui i una mica més trista, ja que avui no tenim entre nosaltres el nostre estimadíssim Ricky, el nostre reverendo Tecles, però en el seu lloc direm directe des de Sant Jaume a Solibres per denominació d'origen. Tenim el nostre estimadíssim Manolaken. Què passa, guapo? Hola, bona tarda. doncs molt content d'estar avui a, la, a les tecles. La veritat que és tot un honor estar aquí a la cadira del, del mestre Ricky i intentarem fer el millor que puguem i, i deixar el llistó ben amunt. Que hi més tensió que cagant hay sin Sí, estic aquí amb màniga curta. <laughs> està suant, el Manolo sí. està suant. Molt bé. Ah, una altra que, que no ens agrada que falli mai, una altra que, que, que sempre que ve és per posar el pim-pam-pum potes a dalt amb els seus llibres combatius i la seva bona música combativa és el nostre estimadíssim Eric. Què passa, guapo? Ei, què tal? Pues molt content d'estar aquí, avui sí que he pogut venir, tot i que si m'hagués enterat igual estaria amb el Ricky, però, però no, genial, moltes ganes d'estar aquí, de fer aquest programa i des d'aquí una abraçada molt gran a, a la Noe, que no ha pogut vingut, venir avui, i al Ricky, que, que tampoc, però que des d'allà on sigui, que no cal comentar-ho, ens ha arreglat eh, problemes tècnics que I estàvem tant. tenint abans de començar. Sí, sí. El Ricky que, sempre està. Sempre, sempre hi és. <laughs> Tecles eternes, mm, res, una abraçada. Mai no falla. Va per tu. Molt bé, i a la seva banda un altre que és un tiro fijo, un altre que fa trontollar també els ciments de Can Capablanca, una enciclopèdia en potes de la música combativa, alternativa i reivindicativa, directa des de Barberà, però en denominació d'origen castellà, és el nostre estimadíssim Pou. Què passa, guapo? Hola, hola a totes. Uh, sí, realment, pobre Manolo, la, la pressió és gran i a més a més, en qualsevol moment, si, sap que si ho fa malament, el Ricky li pot agafar el control de l'ordinador <laughs> i moure-li el remot i, i modificar tot el que estigui fent. O sigui, és doble pressió, és com tenir un mestre a sobre corregint-te tota l'estona. Sí, sí, a, es posa ell a, a xerrar, a presentar les meves cançons... Exacte. <laughs> Ui, no, no, no, per aquest micro... No, però està entretingut el Ricky, no mm. crec que... I tant. Jo tinc una pregunta. L'Isma dit en denominació d'origen castellà no vol dir que, que tingui denominació d'origen de, de Castella i Lleó o així, no? <laughs> No. Ho ha pogut semblar. Ho ha pogut bueno, semblar, bueno. Però, però no, castellà però... del Vallès. Del Vallès. que, que, també en tenim aquí de... Sí, castellà del al bastant també. també. <laughs> Això només un, ho diu un que, un que té denominació d'origen. Sí, i tant. <laughs> Molt bé, per aquelles que encara no sapigueu, el Pim Pam Pum és un programa que, que fa 13 anys que funciona i que barreja estils musicals diferents, com, com pot ser l'esca, el reggae, el hip-hop, el punk o el hardcore, i que, i que en les lletres de les cançons sempre hi trobareu temàtiques polítiques i socials. Temàtiques polítiques i socials també les trobareu dins del programa en tots els continguts que, que, que us dediquem. I el contingut eh, primer que sempre sempre fem és el, de, és el de la dedicatòria. Una dedicatòria que per nosaltres avui és molt especial. La, de, la dedicatòria d'avui diu així... El programa d'avui el volem dedicar molt especialment a tota la gent de, de l'organització de les jornades anticarceràries Jornades 27, que es faran al centre social ocupat La Locomotiva de l'Hospitalet de Llobregat perquè les reixes no ens callaran. Els actes començaran divendres 25 de febrer a les 11.25 del matí amb taller de pancartes, a les 12 i mitja taller de, de parkour, a les 2 dinar antirepre i a les 4 taller d'electricitat i a les 5 i mitja xerrada d'Esperanto. A les 7 de la tarda hi haurà un taller d'ofensa callejera, a un quart de nou hi haurà la presentació de les jornades i a dos quarts de nou concerts amb No Somos Tu Rollo, Valiente, Casparrata i Red Bruts. Allí és anar. <laughs> Les jornades continuaran dissabte 26 de febrer a les 11 del matí amb el taller de seguretat informàtica a la una del migdia hi haurà una xerrada de guia antirepressiva, més casos antirepressius. I a les dues, dinar, més taller d'escalada urbana. A les 4 de la tarda hi haurà la presentació La crisi des d'una perspectiva anticapitalista. A les 17 hores, a les 5 de la tarda, presentació Todos podemos ser Antifa. I a les 6 de la tarda, programa especial del Pim Pam Pum i, passe, i passi del documental Copel. A les 7.35, taula rodona anticarcerària i a les 9 del vespre, concerts amb Erpizu, el nostre col·lega de Chiclana, el geni de Chiclana, Escupe, Simulacro, Revenja i Cortocircuito, els nostres col·legues. Les jornades acabaran el diumenge 27 a partir de les 10 del matí amb taller de manualitats per ocupar, a les 2 dinar i concerts amb Les Bales i DPKG. Molta curiositat d'aquest taller de, de manualitats per ocupar, sí, eh? Sí. M'agradaria bastant poder anar. I a les 4 menys 5 minuts, exactament, hi ha actuació de la corda. A les 5 en punt hi ha una connexió directa amb les preses. A les 6 hi ha manifestació a Barna per les preses. I a les 9 hi ha concerts amb Aquila i Ideaola. A més, durant totes les jornades tindrem distris i paradetes com la del col·lectiu Bauma o la Pides Hill Records. Ens veiem a les jornades 27. Per cert, molt agraïts des del Pim Pam Pum al, al nostre col·lega Roger de Cortocircuito, que està a l'organització i que la veritat és que li estem demanant mil coses i totes mil ens les està aconseguint. Un xaval que té tota la, tota la predisposició, des d'aquí li enviem una, una forta abraçada i, i, i felicitar-lo pel, pel currazo que s'està fotent el, el Roger, la veritat que sí. Sí, jo volia fer una fe de rates, que no he dit bé el grup que toca a les 9, és Ida de Olla. És la Ida de Olla d'aquí de ah. Sabadell. Exacte. Molt bé, molt bé. Vale, pues anem, a, anem al gra, si anem us sembla. anem, anem a la música, amb, no? la primera, amb la primera cançó, que tot i que la Noe i el Ricky no poden estar ja els hem enviat una, una forta salutació, el Ricky sí que ens ha enviat una, una cançó ben presentada i ja veureu que és un temazo. Doncs sí, si, si voleu anem a escoltar a veure què ens ha portat el Ricky. Què passa, penya? Què tal? Com anem? Manolo, com van les tecles? Mireu, tot i no poder estar aquí amb vosaltres, no he volgut perdre l'ocasió de presentar-vos una nassa. Us porto El senyor Oca amb la col·laboració molt especial de Sombra a l'Or. És un temacle extret del disc del senyor Oca del 2017, Atomosfera, i he de dir que la cançó té un videoclip molt, molt, molt xulo, que el podeu trobar a radiotrama.cat a la secció videoclips. I res, amb això acabo la meva participació al programa d'avui. Espero que vagi molt bé, us escoltarem diferit. I res més, salut i revolta! després s'enfadar Oblidar-me a mi mateix, treure coses de context. Tinc la sensació de que no serveixo per res. Cauen llàgrimes com, com la pluja del carrer, com la última vegada que vaig veure davant teu. L'odi deixa marca, però l'amor s'impregna a la pell. L'impremta de les mans nues perpetua el meu segell. Un paisatge clar obscur s'intueix per un pinzell. És real visió d'un bipolar tripulant aquest vaixell. des de dins del bosc, una conca subterrània. Llisca pels camins i afluents de forma ingràvida. No té por de separar-se ni xocar-se amb l'àrida pedra de del mig, doncs cada esquitx és part de la seva ànima. Abans de però, ara em sento al marge de tot, de la disbauxa estic fora del que em causa dolor. I aquesta pausa eterna, si no fos pel meu cos, és el claustre habitat per conèixer aquest món. I el fum de l'aura s'escampa i dibuixa el contorn de bones aromes que t'acaronen i de falsos traïdors. Com aigua subterrània que surt de la font, com aigua subterrània el foc s'apaga, doncs la brasa fon la massa fosca del rei a pas, cau l'espasa, traspassa curasses d'or, de bat a bat, s'obren portes, són corbes des de la raó. Estic fora de mi en ple creixement personal, a mig camí del gènesis, el gen pelís, fallís el cim més alt. No és que sigui despistat, estic pensant en si m'estic matant. Rics foten bàsics grans, jo estic en perill constant, encara no conec l'origen de la meva fisis, només sé que prové d'un poder intermental i psíquic, transcendental per entendre el pou negre de les meves crisis, aplicant antics proverbis, resant a ratlla iris, iris com em miris, no m'enganyen els teus iris, miris, l'aigua cristal·lina no tapa la taca dels teus vicis, ni les mans vermelles, ni les cares llargues, ni les panxes buides. Qui t'estima no és qui més t'amarga, és qui més et cuida. De qui més t'omple, de qui menys et buida, de qui pensa en tu quan cull la seva collita. Aigua subterrània que surt de la font. Aigua subterrània I Russian. Déu-n'hi-do, déu nhi el Ricky, quina presentació més guapa i quin tema zarrangano per obrir foc en aquesta edició amb el mestre Tecles, que, que no el tenim aquí, però, però, però sí que hi és, clar que sí. sí. sí. Senyor Oca, amb, amb la sombra l'or, que jo quan, quan ho va dir pensava, hòstia, no ha sonat aquest tema, però realment no ha sonat, no ha sonat i a eh? més ho, ho, he, ho he mirat al, al Mega i gairebé totes les cançons del, del senyor Oca l'has aportat al Ricky, o sigui <laughs> que, que, que, que ho té controlat. Ho, ho té sap. controlat sí, <laughs> sap el que porta, clar que sí. Molt bé, doncs si seguim endavant amb aquesta primera ronda, eh, ara arriben les Tribade, uh! és una cançó... Sí, és, és, és, ja veureu que és, és, és caviaret. És una cançó que es diu Les Buenas, cançó extreta del videoclip del single d'avançament de l'àlbum Dike, que sortirà el proper 25 de febrer. Amb beat i producció de Sep, lletra i veu de Massiva Lula i La Vita, i, i el vídeo a més fan una menció especial i agraïment a Ingles de Acero de, del Barcelona Roller Derby és una cançó ah. que dedico sí, és, és, el, el vídeo també no sé si està a Radio Trama, crec que sí però si no hi serà perquè és un vídeo molt guapo i el tema ja veureu que és, és, un, és, una, és, un, és una gardela espectacular mm <laughs> -hmm. és un tema que dedico molt especialment a la meva estimada Noelia que de fet aquesta cançó la va trobar ella i, i bueno, de fet li, li, li, he mig, li he mig pispat o, o sense mig? O, o sense mig? No, al final hi ha hagut entesa de, de, ah, que, sí, de, de que la tirés. És un pacte amistós. Sempre, sempre. <laughs> La meva estimada Noelia, que sempre que no pot estar aquí li, li envio un fort petonet i li dedico una cançonassa i ja veureu que aquesta és una autèntica joia. Música soy Almudena Sánchez, estamos en riguroso directo. Nos encontramos en el Centro Esportivo Municipal de Trinidad Bella, donde hoy se disputa un importante partido de roller derby. Por un lado tenemos a Inglés de Acero y la nueva promesa de Tribades, Dice. Javier, notamos que está el, ambiente ciertamente caldeado. Aquí todo el mundo quiere animar a su equipo, sí, pero no os preocupéis. Las compas esperando con el gato en la mano. ¿Qué, qué? No nos va a pasar cabrones. Han vuelto las malditas bailando por las flores. Se está mirando rayado. Quería pasar a la party, pero no le hemos dejado. Capaz, sao, mi chica con el aquí no pasamos una y a ti te la hemos jurado. Esto pa' mi funky, pa' mis hijas de la noche. Para las que van andando no llega para el coche. Para las que no se callan, nadie les tose. Esto para las mías, pa' que se lo gocen. Aquí están las mujeres, se lo pasan bien. No hay sitio para las que jodan, así que fuck de test. Vendame, trae más G, que el discurso no lo cambiamos. Es que somos las mismas que cuando empezamos. las malas mujeres, las malas bladas, encapuchadas, de barra brava, las raras del panorama, una ganga chavala muy cabreadas, impresentables y desviadas. Tres años más tarde todavía nos matan. para la presa, para las putas y las santas, para las que apretan, aguantan la carga. No guía la gata que somos las buenas, piquete negro, arte polvo, la mafia, fact tu marca. Tú buena gente con pintas de mala, pero cuidado que saltan. Discurso macarra el barrio, nos apoya la calle más dura, la que ponen el cuerpo contra el desahucio, la que se endurecen sin perder la ternura. Racata, racata, si se te pega les vamos a dar. Tienen la ciudad casi a controlar. Maricas antifas y migras patean tu zona. Toma que toma, deja que rompa. No mierda que nos vuelve locas, que mi desheredad están cansadas de bronca. Por las comandantas luchando en Chiapas, o Rafa, Lastini, Hondas en Ramala. Resiste y resiste Rollaba. Siempre son ejemplo con patria Ayala. Ahora por rocas, estas uno. Un amor pa' mi sangre y la tierra andaluza. Galiza, las islas, Luisa, la terra yura Jauría de Lopa, pa' motos, pa' arriba. Sube el volumen hasta pa' que están locas. Que de cosas raras va soltando por la boca. Yo, yo no la entiendo, yo, yo no la pillo. Mejor cantamos a corito el estribillo. de buena buena, de mala perder a tú. Aquí la Las Buenas, dedicadísima a la Noé, Tribade, espectacular aquí al Pim Pam Pum. Bueno, de de unido, de unido déu i, de unido el, el videoclip que, que ja os hemos recomanat. No us el perdeu, una autèntica joia, com us decía, en cosas semblat. Brutal. Brutal. Tribade sempre venen a lo mateix aquí al Pim Pam. I feia días dies que no venien, no? Sí, sí. No, estarem molt, molt a sobre d'aquest dique que sortirà el 25 de febrer i que tenim moltes, moltes ganes d'escoltar-lo sencer i de, i, de, i de portar perla a perla cadascuna de les meravelles que, que fan les Tribade. Sí, bé. es nota la, la lletra de la Vita, eh? Sí. L'hem portat aquí abastament i molt bé, molt bé. I tant. No, no defalleix. Vale, doncs seguim, seguim endavant. Sí, um, ara us volem uh, presentar un, un cartell, una convocatòria que hi ha. Serà el 20è aniversari de Mai Morirem, uh, que serà, hi haurà uns concerts amb Suburban Rebels, els grans que uh, retornen, uh, Groggy Root, que segueixen l'Estela, i Mantina Sant, Sant Pé, és? Sí. Vale. <laughs> és que no ho veig molt bé, està aquí. Total, que és el, el dissabte, el proper dissabte 19 de març, a les 8 del vespre, a la sala Oblot, a, a Barcelona. I rei, i seguirem amb aquesta primera ronda. Em toca a mi, oi? Ara? Sí, toca i tant, vale. i tant. Doncs posarem una cançó de... Baixaré una mica el ritme d'un punky autor. El Jesse Stewart, que era un noi de... Crec que la zona d'on hauria ser seria cap al Canadà. El que passa és que eh, el noi era rondador? O sigui, la gent que no viu un lloc molt apàtrida i que... Nòmada. Sí, com nòmada, de, de que comencen a donar voltes pel món i que no són d'un lloc concret i perquè intenten no caure en una rutina de treball, intenten no no caure en el parany capitalista d'estar, de, pues, estàs amb la teva feina, estàs amb no sé què, doncs, però necessiten el sentit de llibertat i comencen a rondar pel món, doncs poden tocar música, poden um, fer diferents coses, de eh, feines potser. Una ànima creativa. Sí, i una ànima voladora. Viatgera. Doncs eh, sí, viatgera, exacte. I, i aquest noi, doncs, com tanta gent, ha viscut d'aquesta manera sempre, i, però això, per la zona de Canadà, i el desembre passat va morir de sobredosis, i no m'ha deixat molt llegat de musical, tot i que el noi és impressionant el talent que tenia, però una barbaritat, ja, ja ho sentireu. I, de fet, ha, ha commocionat bastant eh, algunes xarxes per internet. Molta gent que el seguia o el coneixia, perquè, clar, va coneixent molt, molta zona pel món i s'ha quedat tothom molt parat, però bueno, són coses també que passen i res, descriure una mica què feia, doncs tocava amb l'ukelele a eh, versions, el tio és una tralla, o sigui, és impressionant i aquesta cançó es diu Merodator o Merodator o alguna cosa així que és Moreador, o sigui, Rodamón. <laughs> és que... Merodeador. Sí, en castellà és això. Literalment posa Marauder. Marauder. <laughs> No ho, ho dirà molts cops, no patiu. Vale. I del que parla la cançó és justament d'això, doncs d'aquesta manera de viure, de com eh, li va dir un dia a la seva mare de me'n vaig, i la seva mare va dir eh, no m'ho facis, i sí, sí, jo me'n vaig, no puc viure d'aquesta manera, uh, com va anar trobant-se gent pel camí i va anar veient de que no el tractaven bé o, o que no es podien establir amb ell i que el feien fora, que la policia mai la feia, també el matxacava, i tot i això, la conclusió al final de la cançó és spoiler, però és igual, uh, doncs que té una família i la família són la gent com ell, que viu com ell i que, que són realment una gran família uh, i acaba així la cançó. I res, doncs espero que la disfruteu. Som-hi! Dealers. you are fine. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. déu nhi regust agradós el de, el de la cançó, sobretot pel, pels comentaris inicials que ha fet el mestre mm -hmm. Pou, un xaval jove que, que mor de sobredosis, un, una ànima creativa i viatgera, com dèiem, i, i sí que va viure com va voler, però va morir bueno. potser més jove del que, del que potser... Sí, però una vida intensa, al final sí, també. Sí, segur, i tant. Mm -hmm. se, la va, se la va fotre sencera i, i, i, i, i a xupito, sí. de cop. <laughs> bueno, més música combativa, més edició 408. Ara és el torn del, del mestre Eric, que tira la seva primera bala. Estem just a les, a les, als inicis del programa encara. Sí, sí, què ho diria. Pues, pues res, jo us porto un grupazo que he descobert que es diuen No Ditching, eh, el que vendria a ser com no, no, no deixar la penya tirada, d'alguna manera. I és un grup de, de punk clàssic, ja veureu, així, garajero, m'encanta. Són de, de Durham, al nord-est d'Anglaterra, i són cinc ties i, i ho peten molt fort. No han fet molta cosa, eh, hi ha aquest CD i un altre, però, però tot el que han fet és bastant guai. Llavors això és del seu Inseparable, Inseparable, del 2015, i us porto una cançó que es diu Dickhead. Carapolla. Som-hi! cómo garajeaban, ¿no? Oh, qué, gustazo. Qué guapo, ¿no? Sí, sí, m'ha encantat trobarlas. Garaje, però d'aquell animat, saps? Sí, d'aquell sí, sí. d'aquell positiu, I, que guapo. Ferillo, no? I ha anat ràpid, durava un minut i nou segons. Sí, sí. I primer tema de l'Eri i apuntant maneres. Molt... Apuntant maneres, sí. Eh, al final que has de dir, és una cançó que es diu Dickhead i que m'agrada molt la lletra, és molt concisa i és en plan, o sigui, no em facis perdre el temps. O sigui, si ets imbècil, doncs digue mho d'entrada i ja no ja no ens liem aquí a, a res, saps? Com... An Anava, anava dedicada a Almeida, no? Segurament? Segurament, segurament. segurament sí, sí. Eh, no sé, però, però m'agrada, em sento identificat perquè arriba un moment a la vida que dius, a veure, tinc moltes coses a fer. Sí. O sea, si no... Tinc coses més importants a fer. Espavila. Si, no? si no em donen en sèrio, no em toquis la pera. Saps? Clar que sí. sí. Molt bé. També m'ha molat el, el fet de que sigui una cançó tan curta, com, com dèiem, però no amb, un, no amb un estil musical contundent, que això de vegades sembla que està com relacionat. Eh, mm. Eh, dura 30 segons, ui, com cridaran. Aquesta cançó no, no cridaven gens ni mica. O sigui, i, van ràpid. I, no? era ben curteta. Un, és un bon ritmillo, però, però sí, sí. Molt bé, molt bé. Excel·lent la proposta del mestre Eric per, per, per, per seguir en aquesta primera ronda i qui l'acaba és el Manol Aken, que tira ara la seva primera bala. Doncs sí, mireu, acabo com hem començat <clears throat> amb el senyor Oca. Que... Ostres, doblet, eh, avui? el cercle, eh? Fem doblet, sí, sí. Ni fet, ni fet a propòsit. Mira, eh, el que passa és que el, el senyor Oca treu disc el 4 de març i té un parell de, de cançons d'avançament. Eh, la primera que que tirarem d'aquest nou disc que es diu Caminar lent. Us porto el primer homònim de, de, la, de la vesprada, que és Caminar lent. I per les que no ho sapigueu, el senyor que criu, juntament amb el DJ Gale i Dreps Music, ens, transport, ens transporten els ritmes més clàssics dels anys 90, amb una marcada evolució procedent del dub africà i el drum and bass. Un dels referents del rap de la terra torna a apostar per un missatge contundent de crítica social i de cultiu del món intern. I, i com ens agrada aquest rap en català del, del senyor Oca amb aquestes col·labos que fa també com amb Quina la Sombra l'Or i així i, i això, estigueu atentes que el 4 de març hi ha, hi ha nou, nou EP i això us porto Caminar lent Enxufa-la! Enxufa-la! Som el tronc que encén aquesta flama, perquè són masses les bales que ens faran caure. I quan el poble no es calla, no es rendeix aguantar la batalla. Som el tronc que encén aquesta flama, perquè són masses les bales que ens faran caure. I quan el poble i sirenes obrint pas trencant el ciment sota la terra buscant aliments la consciència és la meva riquesa ja fa temps que la vida és plena s'obre la porta a l'univers sé que no ha de patir per res ens perdem si correm de pressa camina lent gaudint de la pena ja no cauen els anells sobreviures el primer lo de més són luxes i festa ben carregada la ànimes incandescents. Som una illa amb palmeres al vell oceà. Els cocos roden cap a l'aigua, volen bussejar. Per les onades i els corrents podran viatjar. Faran d'un lloc desconegut la seva nova llar. I quan el poble no es calla, no hi ha got mig ple, ni tampoc mig buit. Bec de la font de la vida i cada dia un nou en surt. Fingis-te ben serè, però vaig volant pels núvols, no veig res de 3 metres entre galàxies i cúmuls. La terra on viurem és la que trepitgem. La Pachamama ens cuida, però encara no ho entenem. Volcans en erupció per la pressió del món intern. Entro en depressió per l'erosió del subconscient, l'energia que desprenem. És lliure i nua, és com un cometa quan deixa una llarga cua. El miratge s'atenua, s'allunya i desapareix, no s'habitua a reconèixer l'ànima de si mateix. Som una illa amb palmeres al vell oceà. Els cocos roden cap a l'aigua, volen bussejar. Per les onades i els corrents podran viatjar. Faran d'un lloc desconegut la seva nova llar. llar, llar, llar, llar, llar, déu nhi aquest drama en bass, déu nhi aquestes bases i sobretot déu nhi aquestes lletres punyents que sempre ens porta el senyor Oca. Quines ganes, quines ganes d'escoltar-ho tot i, i quines ganes de, de posar-ho, la veritat. Una, una meravella. La veritat que sí, que, que apunta maneres i a mi aquest estil així com de... <clears throat> com una barreja de rap, hip-hop en català i amb, aquesta, amb aquest drum and bass de fons. Impressionante, eh? Impressionante que tant, tant el pots escoltar a casa com el pots eh, escoltar de festa, de festa sí, sí. i a saco. I tant. Sí. Apunta manera, maneres, 4 de març, apunteu a Senyoca. Molt bé, molt bé, ben apuntat gran queda. Gran, gran proposta de, del mestre Manolaken, que avui és mestre Tecles, també. <laughs> I seguim amb, amb més música combativa, anem a la segona ronda, és del, és del torn dels Forrasao, que és una banda d'esca de, del Provencio, a Castella-La Manxa no són de castellà, però sí són de Castella-La Manxa. <laughs> Elles són Morre a la bataca, Tomaso al baix, Robert i Canario a les guitarres, Rafa a les veus, Lucas al trombó, Diego a la trompeta i la Maria i Tati als saxos. Des del seu single del 2021 us portem un tema que vull dedicar molt especialment al nostre estimat mestre Tecles perquè està dins la secció Foli Seitan. Foli! Foli! I és un temazo que porta com a títol Macrogranjas. Foli! Foli! Pero ¿qué pasa en este puto pueblo? Que huele como si hubieran muerto. Son las putas macrogranjas que el pozo nos ha puesto. Donde se los vais a respetar. No hay tratamiento para ellos, no nos vais Porrasao, macrogranjas, tremenda, tremendísima, de Onidokin Rinmazo, desde Castella-La Mancha, desde el Provencio, aquí al Pim Pam Pum, a la sección Folly Seitan. Folly, Folly, Folly. Molt bé, ben dedicada també pel Ricky, que avui avui no està aquí, però, però també és veritat que és una feina que porta fent molt, molt de temps i que em feia molta il·lusió agafar-li el relleu, perquè més ja més d'una ocasió ho hem parlat de que, de, que, de que no ha de ser només ell qui, qui porti el Foli tant. De fet, ell també s'hi ha posat amb el punt qui Dona i mm -hmm. bueno, és, és aquest intercanvi entre, entre col·legues que, que ens fem i que, i que la veritat és que m'ha fet molt, molta il·lusió poder portar la secció. Que guai, Isma. Molt bé, doncs més música combativa. Anem a la segona Vinga. ronda del Mestre Pou? Publi. ja, i tant. I tant. Doncs mira, ara posarem una, ca una cançó d'un grup uh, que es deia Sugarless. Unes canciones. Unes canciones. Uh, una cançó que, que es diu Más Gas i de fet aquesta banda e, era de Madrid, uh, tampoc havia sonat aquí el Pim Pam Pum i crec que van estar actius del 96 al 2005 o 2006, vull dir, ja, ja fa, ja, ara ja fa uns anyets que ara, ens sembla que fa no poc. Són. Sí. I, de fet, de, un dels seus components després va, va iniciar Beas Corpus. Uh, vull dir que, bueno, gent que potser no és tan tan combativa, combativa aquesta banda, o sigui, dins de tot sí que ja incitant una mica maneres, però és que Beas Corpus després és antifeixista superdeclarat i és un altre nivell, diguem, però ja tenien uns tocs i aquesta cançó m'agrada molt perquè té com uns... E, és més rock, vale, diguem. És rockera. És rockera, però té uns canvis de ritmes molt marcats que m'agrada molt l'activitat que et dona aquests canvis de ritme. Ja, ja, mm, aquestes coses a vegades les cançons et transmeten, no? Doncs el que arriba amb aquesta a mi m'agrada molt i jo crec que no arriba a ser eclèptica perquè no canvia, simplement té canvis de ritme, però ho podem discutir després, si voleu. Mirem-ho, clar que sí. sí. pues doncs més gas! Més gas! Fotem-li. esta mañana abre los ojos, desayúnate la vida que se marcha a la libertad, quemo tu cama. Ahora es el momento de poner fuego en las alas. Ahora da igual lo que dejaste atrás. Y muchos amigos que no verás. Tu familia sabe que ya no vendrás. Ya no queda tiempo, en quedar gas, mucho más gas. Gas, mucho más gas. Gas, mucho más gas. Corres si no vuelas, la distancia se hace eterna y tu vida se derrite. ¿Qué tan esa silla vieja? No hay dolor, no queda pena. Te arrepentirás cada minuto si te quedas. Ahora da igual lo que dejaste atrás. Y muchos amigos que no verás. Tu familia sabe que ya no vendrás. Ya no queda tiempo, en que dar gas, mucho más gas. Más gas, mucho más gas. Más gas, gas, mucho más gas. Anava mucho gas, no? Mucho, mucho. Anava, anava escopatejada, eh? Segona ronda del Pau a, a cuchillo, podríem dir. déu nhi sí, no, no era tranquil·leta, però, però... sí, sí que s'assemblava molt a, al Sabeas Corpus, eh? Tenia sí, aquest rotllo... i tant, i tant. Un rotllete, eh, sí, sí aquesta gent va, va anar fusionant diferents estils, hi havia una mica de funky, algunes altres cançons, coses així. Però heu, heu vist no, que tenia com unes paradetes? Que sí, no era... sí. sí que tenia cert rotllo eclèptic. Mm -hmm. Abans fora de micro ho comentaven, que no era aquell eclèptic de, de música molt harmònica després crits, sinó que, que això que tu dius, no? que, que, que baixava revolucions per tornar-hi després un altre cop, però, però des d'aquest punt de vista sí que era prou eclèptica. Paradinyes. La paradinya. <laughs> Molt bé, doncs després d'aquesta fantàstica aportació del mestre Pou, ara ens sembla que arriba una seccionassa, no? Eh, pues sí, avui, encara que sembli impossible, us porto llibres comatius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas, le He tingut una vida ben plena d'alegries i de penes. Tan plena que marxo sense desesperació, amb el somriure als llavis, el cor en pau. Vull marxar mentre tinc salut i fer fotre totes les... totes les tares que sotgen la bellesa. Estan totes reunides, les molt porques, llestes per devorar-me. No em trobareu. Aneu a buscar els que s'arrapen a la vida. He viscut. Puc morir. Avui he fet un petit banquet per als marrecs del poble. N'hi havia nou. S'han ben atipat i després hem anat a fer un tom amb cotxe. Em suïcido un dissabte perquè la gent s'ocupi del cos el diumenge i que la feina i els tràmits no els destorbin. Per al taüt, aneu a veure el senyor Blanchet. Feu el favor de demanar-li que faci els peus amples, que tinc galindonis. Que tinc galindons, perdoneu. Per obrir i tancar el nínxol, parleu amb el senyor Laplantour, que és un artesà honest i hàbil. Amb ell no cal patir per si m'escapo. Per certificar la mort, aviseu el bon doctor a Pac. Com que encara no he ressuscitat, no ha ressuscitat cap mort, no, conec, no crec que innovi amb mi. Suposo que el meu vell amic negro m'ha seguit el son dolç. Queda una mica d'estofat per a la Zezet i en Juju. A la Zezet, talleu-li petit, gràcies. En Juju, doneu-li llet. També n'hi ha el fogonet. Roba rentada, esbandida, seca, però no planxada. M'ha fet mandra, em sap greu. Bé, aquesta és la, la, la carta de, de suïcidi de, del personatge sobre el qual va el llibre, de fet el còmic que us porto avui, que, que no és un altre que Alexandre mm, Marius Jacob, un anarquista i legalista que va néixer a Marsella al segle XIX i que va tenir una, una vida de lo més interessant, Eh, és molt famosa la seva frase que deia he vist el món, no és bonic i durant tota la seva vida es va dedicar a seguir els seus principis anarquistes i, i a subvertir l'ordre establert, diguéssim, eh, i ho feia sobretot amb un sentit de l'humor bastant particular i es dedicava bàsicament a robar els rics i, i donar-ho als pobres, no? I és un personatge molt famós, se n'ha escrit molt, però en aquesta ocasió us porto aquest còmic que, que fa poc que ha sortit Eh, L'han fet Mats, que és un autor de còmics molt famós, no sé, després us puc donar més referències, però, però que ha fet molts còmics molt xulos i està, està colorejat i il·luminat per Xemina, el, el, el guiós de Mats. I és molt guai perquè aquest llibre va sortir el 2017 a França, però, però aquest novembre passat, eh, entre Polen i Xalaparta, van aconseguir els drets per fer-ho aquí a la península i Xalaparta va fer l'edició en euskera i en, i en castellà i Polen l'ha fet en català i així podem gaudir d'aquesta obra en català, que és una meravella. L'ha traduït la Belolit i, i bueno, és un llibre ben gros, amb tapa dura, és un bon còmic i us llegiré un fragment més del postfaci, que crec que, que està guai per entendre una mica millor el personatge, <clears throat> que diu així. Alexandre Jacob hi ha una barreja curiosa de valor, desinterès, esperit emprenedor, enginy, convenciment i ingenuïtat. S'expressava clarament, tenia sentit de l'humor, tenia carisma, durant el judici, la seva actitud no podia fer altra cosa que atraure l'hostilitat del tribunal i del jurat. Era un rebel, un enrabiat, fidel als seus principis. Els amics se'n reien quan, després dels robatoris de què treien fortunes, se n'anava a menjar un petit restaurant popular de la Bastilla, que tenia un menú per 1 amb 15 francs al migdia i un i mig al vespre. No era per postureig. No es quedava res per a ell, o pràcticament res. També escrivia, i força bé. Una, corre una correspondència ininterrompuda amb la seva mare, amb qui sempre va tenir una relació molt estreta, una contribució important però anònima al famós llibre del doctor Rousseau, que va contribuir a l'abolició dels treballs forçats. Les seves cèlebres targetes que deixava a casa de les víctimes. Les cartes, com la que li va enviar al prefecte de l'Indra, quan li reclamaven els diners de l'impost sobre els gossos. He rebut un avís de taxa pel meu gos, en negro. Compliré les meves obligacions com a contribuent, però demano que se l'inclogui al cens electoral. No ha mentit mai, no ha dit mai paraulotes i crec que no hi deu haver gaires votants de la zona que puguin dir el mateix. Mentre complia condemna, Alexandre Jacob, sens dubte, devia abandonar algunes il·lusions sobre l'home, confrontat a la baixesa, l'apatia i la crueltat dels guardes i els presos entre ells. Sempre va tenir una disciplina de ferro. Va treballar per convertir-se en oficial de marina, després per fer-se farmacèutic. Quan la justícia i la policia el van empènyer a fer-se lladre, va treballar per perfeccionar les tècniques de robatori i després la presó. Va estudiar dret. L'administració el considerava un deting el detingut més perillós que havien tingut. Era un home d'acció molt agosarat. Un home que hauria pogut conèixer un altre destí ben diferent, si hagués nascut en una casa més bona, si hagués tingut oportunitats. Quan dic això, no puc evitar pensar, una idea que sens dubte ell no hauria provat, que sobresortia de la massa i que, tot i els vells discursos i les grans teories, els homes no són tots iguals, no són tots equiparables. bueno, aquesta última part no m'agrada molt, no m'ho havia llegit molt abans. Però, en tot cas, eh, <laughs> Jacob, el treballador de la nit, que així és com es deia la, la banda, els treballadors de la nit, és com es deia la banda que, entre cometes, ell capitanejava o de la que formava part, eh, que es dedicaven a això, a anar a les cases riques de París i, i pues, bàsicament endossar tots els calés i totes les coses de valor d'aquelles cases i repartir-les entre la gent pobra. I és un còmic que res, l'altre dia vaig veure i vaig pensar, hòstia, jo me'l vull llegir. I llavors avui he pensat, bueno, pues, porto llibres combatius i pues, passar per una llibreria de confiança i l'he portat cap aquí. Llavors, tampoc us puc explicar molt ben bé què passa perquè encara no l'he llegit i és un còmic, és una mica estrany llegir fragments d'un còmic sense veure els dibuixos que són bastant guapíssims i, bueno, fins aquí. Eh, Alexandra Marius Jacob és una persona de referència dins de l'anarquisme, especialment l'il·legalista, i des d'aquí pues, pues, li volia fer un homenatge i, i recomanar-vos aquest llibre, que com us deia l'han escrit Mats i Xeminó, ha escrit, il·lustrat, whatever, i l'ha publicat Polen aquest passat 2021. És guapíssim, eh? És guapíssim, sí. Després us penjarem una foto perquè el pugueu veure, però mm, aquí està. Sí, yo creo que sí. <clears throat> que si a saber més informació, em sembla que, que Pepitas de Calabaza va a publicar en castellà un libro que va a escribir a él, que me em sembla que es diu Por qué he robado, que es una mica como una autobiografía. perquè és un personatge curiós, vull dir, va estar, el van detenir, el van exiliar a la, a la, a la Guyana francesa i al final el van absoldre i va poder tornar a França i llavors hi ha com tot, tot una sèrie d'anys que no queda molt clar què, què passava amb la seva vida, però es diu que, que va com col·laborar eh, ajudant econòmicament durant la Guerra Civil a, a les companyes anarquistes d'aquí de, de, de Catalunya i d'arreu de, la, de la península i també és curiós perquè també diuen, i di diuen perquè bueno, són tot coses que d'allò, que, va, que va crear un mètode científic de, de, de robatoris que el va elaborar juntament amb la, amb la seva mare i que de fet ja el, com novel·les o en aquest cas una, una sèrie d'una una coneguda plataforma de, de, de sèries que ha fet una, una sèrie que, ah, sí? que diuen que està una mica basada en aquest personatge, en una novel·la que es diu Lupin, que és Lupin. un personatge francès. són diverses, són diverses novel·les, mm. que és un, un, és un lladre, sí. que de fet va caracteritzat bastant com anaven els, lladre, els, els treballadors de la nit, i que l'autor, no me'n recordo com es diu, ho va negar, però, però sí que es veu que va viure aquella època, treballava de reporter, estava al judici, mm. bueno, com que sí. és bastant una figura que ha sigut molt famosa perquè van ser diverses novel·les que això a finals del segle XIX, principis del segle XX van ser ultra llegides i que ara justament s'ha fet una sèrie que també ha tingut molt èxit i tal, molt. però aquest personatge d'Axel Lupin està diuen, o sembla molt que està basat sí. en, en Jacob Olé. que em sembla que Lupin sí que segueix fent aquestes coses de robar pels pobres però òbviament com que es torna mainstream doncs li treuen tota la càrrega política que sí que tenia mm. en aquest cas Jacob sí. molt bé molt bé, la veritat és que la sèrie Lupin sí que l'he vista i no sabia que estava inspirada en, en el Jacob. La veritat és que molt, molt interessant, molt interessant tot el que uh -huh. heu mhm. explicat. Sí que és veritat que l'establishment sempre s'ocupa de, de treure tota la càrrega política i de deixar més la, la fantasia o, uh mhm. -huh. o, el, o la llegenda i treure-li el, sí. el suc polític. Sí, sí. O lo espectacular, que també ho era, o sigui era així, era, era molt espectacular els robatoris que feia, les notes que els hi deixava, molt gracioses, etc però, però clar, que ho feia amb, un, amb uns valors a darrere i amb una idea molt clara que va defensar tota la seva vida. I això que es va suïcidar, com, com explicava, no? un, un dissabte per no donar feina a la penya i com molt... I molt, i molt satisfent, no sé, a mi aquesta nota realment és bastant impressionant perquè és molt amb una tranquil·litat absoluta de he portat la vida que he volgut i pues, pues me'n vaig tan tranquil·lament I, i com aquí. he estat aquí. Saps? Mm -hmm. I tant sí, sí. Un goig avui tenir-te aquí, e- Eric, que normalment no estàs a la, a la secció de, de llibres combatius. Mm, ben tornat. Gràcies. Ja trigaves, cago en Gràcies. Eh, molt content d'estar aquí i fer això. Faria cada dia. <laughs> pues res, per amenitzar una mica aquest tema, eh, aquest, aquest llibre, mm, aquest superllibre que ha publicat Polen, pues us porto una banda que es diu Ignotus, que no sé si les coneixeu, són, és una penya de, de Madrid, fan un punk rock bastant no sé com dir-ho, estàndard, us porto als descono... Eh, des del seu des del 2018, us porto un tema que en realitat el podria haver posat i ja presentava una mica el personatge sol perquè es diu Alexandra Marius Jacob. Tremenda, tremendíssima. Wow. Brutal. Sí. Clar, ha passat aquesta cosa que abans hem parlat així eh, mentre fèiem el programa, mentre escoltàvem algun dels temazos que hem portat amb l'Isma, que hem vist que portàvem les seccions, les dues, a, a la tercera ronda i era en plan, ostres, va ser una ronda demasiado cargadita. Massa llavors, xapa. llavors, clar, ha passat que, que aquest tema estava més pensat per la tercera, llavors amb el, després vindrà un que és més tranquil·let, però així bueno, és la vida. Així és la vida i així és el pim-pam-pum. Això és tal com raja, ens agrada fer-ho així, no, no portem guions ni, ni res així, sinó que ens ajuntem aquí amb les cançons i anem jugant i anem improvisant i, i, i fa molt de temps que ho fem així i, i no deixarem de fer-ho perquè ens encanta. Mm. Pa, que ens... Passes que cosen. Passes Passes que cosen. Passes que cosen. Sí. Pues sí. ja ho he sentit, Ignotus tenia molt clar que era Jacob i, i així ho ha encantat. Brillant secció i brillantíssima també la, la, la mitjançant aquesta cançonassa d'Ignotus que ens ha deixat la ah, veritat un posat, regust de boca. M'han posat en safata. Molt guapa, <laughs> molt guapa, mestre Eric, la veritat és que t'has sortit. M'alegro us hagi agradat, molt content. Molt bé, i del mestre Eric passem al mestre Manolo que acaba la segona ronda. Doncs sí, canvio radicalment d'estil de, perquè es porto una cúmbia Eh, Electropibes? Cúmbia. Electropibes, no. Jo crec que has barrejat electroduendes amb unes altres històries. Home, és, és el meu somni, no? Electroduendes amb anarcopibes? Sí, no sé si és el teu somni. Electroanarcopibes, duendes. No, mireu, us porto anarcopibes, eh, amb, anarco amb K i la pibes amics, podríem dir anarcopibes o pips. pics, jo li diré anarcopibes, que a més no el portava des del 2015. Epa, que ja... T'has aguantat molt, eh? Ja ha plogut, eh? déu nhi déu nhi Ja ha plogut. Fa sis anys que no els portaves i avui tornen, eh? I avui tornen, sí. Aquesta setmana he estat escoltant molt Anarcopibes i us porto el tema Hazme un favor de, de l'àlbum El ritmo de les idees del 2017. Eh, això, com us deia, és una cúmbia d'aquesta banda de cúmbia anarquista de Barna Hospitalet i, i que la cançó de Hazme un favor són amb, és amb lletres de, del company Mauricio Morales, el Punky Mauri, que va caure en, en combat fa ja uns quants anys i res, i us la deixo aquí para que mováis bien las caderas. Ballaruca! Al ritmo acciones al dormir se encaminar en que mañana al despertar Romper con la rutina y acción individual, con el pecho como piedra inflado por la destrucción desde este cualquier sociedad. Hazme un favor, procura que viva la que viva la anarquía. Armatice violenta, hermosamente violenta hasta que todo reviente, hasta que todo reviente, cualquier acción violenta justificada por los siglos de violencia a los que nos han sometido. Hazme un favor, procura que viva la la anarquía. Hazme un favor, procura que viva la anarquía. Hazme un favor, procura que viva la anarquía. Hazme un favor, procura que viva la Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I a l'Evox i a les jornades 27 el proper cap de setmana i allà on ens busqueu, allà hi serem, que aquest programa l'estem dedicant molt especialment a tota la gent de l'organització de, de les jornades anticarceràries, jornades 27, que seran el proper cap de setmana, no us eh, n'oblideu i veniu allà a fer-nos costat els 25, 26 i 27 de febrer. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. La veritat és que has deixat el, el pavelló ben alt i a més amb un regust ben guapo, amb aquesta cúmbia, amb aquesta ballaruca ben xula, lletres una, combatives... Una cumbieta, sí, la veritat que tot el disc val molt la pena. Des d'aquí una abraçada al Facu, no sé si ens escoltarà, però li envio una forta abraçada, espero que ens veiem aviat, que és el cantant de, de Anarcopibes. I ara seguim, no? Seguim amb una altra secció. Vinga, fotem-li. secció Punky Dona. Així Espanya, arriba arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Elisa Montes, nascuda un 2 d'abril a Bilbo, Euskal Herria, tot i que actualment resideix a Santiago de Chile. De professió música, d'entre les seves aficions destaca l'art en general, el tatu, pintar, anar amb bici, cuinar, passejar, cultivar i estar amb els amics. De manies només en té una, no menja all, i és que la Lisa és una vampiresa. En quant a la militància social i activisme, treballa en projectes relacionats amb el vegetarianisme i el feminisme i la revolta social xilena. Queda clar, doncs, que la seva ideologia és clarament d'extrema esquerra. Pel que fa al seu caràcter personal, la Lisa es defineix com una dona seriosa. D'influències musicals ve del rock alternatiu dels 80, 90 i 2000 i ha participat a les següents bandes The New Complaint, Espartaco, Slow Kiss, la seva banda actual, i alguna que altra més. Quan li preguntem pels records del primer concert, l'Elisa recorda que va ser a Valparaíso, al barrio Puerto, un a un casal antic reformat amb un escenari molt especial. Tot se sentia com a càmera lenta. Els llums eren roses i violetes. Va tocar amb un vestit de lunars i hi havien unes projeccions superboges. Se sentia molt nerviosa i alhora feliç. D'anècdotes personals ens explica que per a ella va ser molt especial la vegada que va tocar amb els Lokis durant el seu aniversari al Viper Room, el mític bar de Hollywood. I d'anècdotes relacionades amb la música, a la Lisa no se li oblidarà mai quan li, van, quan li va donar el seu disc a Steve Shelley, el bateria de Sonic Youth. Ell recordava perfectament la banda Slow Kiss, perquè anys enrere la baixista del grup li havia regalat un antic single. I pel que fa als plans de futur, vol girar pel món amb la banda i alhora ajudar a acabar amb el patriarcat i el capitalisme i, per conseqüència, amb la sobreexplotació del nostre planeta i els éssers vius. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema com no podria ser d'una altra manera de Slow Kiss, banda xilena de post-grunge i punk rock, alternatiu formada el 2014, amb l'Elisa, la protagonista de la secció punk i dona d'aquesta setmana, a les veus i la guitarra. Cirza al baix, Ricardo a la bateria i Ale a la guitarra. Des del seu eh, àlbum d'estudi Patio 29, editat el 2019, us portem un trallazo que porta com a títol Control i sona així de bé. espectaculares Slowkiss. Muchíssimes gràcies, Elisa, muchíssimes gràcies, Slowkiss, per, per, tota, per tota la informació, per tot el que ens heu ajudat per poder fer aquesta secció Punky Dona, per tot el que nos habéis ayudado. Val a dir que aquest tema, Control, Eh, van fer un videoclip al 2019 enregistrat a, a base d'imatges extretes dels seus, dels seus uh, mòbils. Ah. Un vídeo que, que narra i que, i que reflexa totalment tota la revolta xilena que s'han viscut en, en aquests darrers temps i que, i que la veritat és que és, és una autèntica meravella. Si el mireu, que estaria molt bé que ho mireixiu, flipareu perquè o sigui, si la penya que ha fet el vídeo són ells, Eh, veo en las imágenes que surten en el, en el vídeo, <laughs> ojo donde estaban esa peña, ¿eh? Porque ojo donde estaban esa peña, ¿eh? O sea, no, queráis estar. No queráis estar <laughs> porque... Auténtico... Bueno, claro, claro. Pero, auténtico infierno, ¿eh? O sea... Militares, balazos Y, por doquier... Sí, sí, tengo muchas que estaban allá al, todo del canó, Algunas que van, van hasta a la presó... Una pasada una passada. Jo la veritat és que em vaig, veure, vaig veure el vídeo i a més tenen un, un, un comentari molt ampli, que tampoc el diré ara, però, però tenen un comentari molt ampli de, de com han fet el vídeo i de quan el van fer i tot el que estava passant en aquells moments a Xile mm -hmm. i és un, una joia. La cançó és guapíssima, però el vídeo és una autèntica joia, la veritat mm -hmm. que sí. Moltíssimes gràcies Snowkiss, moltíssimes gràcies Elisa. Molt bé. I moltes gràcies a tu per aquesta secció que fas cada programa. Una nova campion. secció, la veritat és que molt molt content de, de que cada setmana puguem portar una nova, una nova punky dona aquí al Pim Pam Pum. Avui era l'edició 61, la, la setmana passada vam fer la 60 i la veritat és que tenim moltes, moltes eh, seccions en, en la recàmera eh, estaré, estigueu atentes perquè aniran, aniran venint. Intentarem arribar com a mínim a la 100, com a mínim a la 100 i sí que és veritat que tenim idea de, de quan arribem a la, a la centena de, de punquidones fer alguna cosa especial, no, no sabem mm. què serà, però fer alguna cosa especial. Seria, un, seria un concert punquidona? un concert o editar alguna cosa o, o tirar per xarxes com a mínim un agraïment a totes aquestes 100, 100 dones i, i més, perquè en realitat són més, perquè ja sabeu que en més d'una ocasió mm. no ha vingut una dona, sinó que ha vingut la banda sencera o per parelles o com sigui, mm -hmm. i, i molt, molt content de, de poder seguir fent, fent la secció una setmana més i, i, que, i que vosaltres que ens escolteu la, la gaudiu. Avui eren el, les Slow Keys i ja hi han quedat. Més música combativa, més edició 408, anem ja una mica esbarades perquè estem en la, en en la tercera ronda, arriba a l'equador del programa. Ara és el torn del, del mestre Pou, que tira la seva tercera bala. Som-hi, doncs posarem una, pujarem una miqueta, si estàvem a Xile, farem uns quants passos amunt i anirem a una americanada i posarem un grup... Xile és d'Amèrica, Amèrica, eh, també. Sí, però més al nord. <laughs> Vale, vale. Sí, sí, bueno, clar, què és el nord i què és el sud? Al final, el, la terra no té molt sentit. Bueno, no? és que venim del nord, venim del sud. Ojo, jardí. <laughs> No, però clar, vull dir, tu digue-li a, a l'espai al nord. Al nord l'hem posat nosaltres. Bueno, però... no direm que Estats Units és Amèrica Llatina o, no, home, o, no. o Avialala. O... Però la Terra no, no, té, no, no. no té cap ni peus. No? Vull dir, no té zona superior i zona... Fi... Bueno, tot i que, clar, el primer món que matxaca el segon món sí que segurament podem dir de que és es considera superior a, a l'altra zona. busco la cunya del jardí, a veure... la cunya del jardí del Pau... Sí, però no eh, m'estan ajudant molt, eh? Hi ha, hi ha un tros de terra <laughs> supergran enmig d'un oceà. Què és el estàvem, que... <laughs> estàvem a una zona i ara anem cap a una altra. Sí, sí, Perfecte, no? era exactament el que sí, volies. Podem començar a parlar de, del creciente fèrtil i tot això. No, no, no, Què és el que has dit que portaves, Pau? <laughs> música? Música, música. Doncs espera't, que encara va més. Porto triple grup Ui, ui, ui, ui. ui. Homònim o no? Sí, no, no, Triple no, que va, en absolut. O sigui, aquesta cançó l'han fet tres grups. Ah, vale. Ah, vale. L'ha fet Positive, Positive Junk, Junk que, que és el bateria que està a tota la resta de grups, però ell sol ja té un grup propi, amb The Infested i amb Choking Victim, Total, que... Wow. És un split que han fet Infested amb Choking Victim, però aquesta cançó l'han fet entre els tres eh? grups. Que guapo, que guapo. O sigui, hi ha un split de wow. tres grups i una cançó d'aquest split és de tots tres. Exacte, molt i aquí guapo, som, doncs pues, vinga, aliada. És una trilaboració, no? Sí, <laughs> trilabo. <laughs> Trilabo. Aleshores, eh, aquesta cançó, de fet, ve una mica quallada amb el llibre de Jacob que teníem, ah, amb perfecte. el sentit no de l'anarquisme, que també podria, estaria, estaria bé, sinó amb el sentit de, amb el dret a, a posar fi a la teva pròpia vida, mm. de jo he viscut el que he volgut i quan a mi em dóna la gana acabo la meva vida i l'acabo aquí. I justament la cançó es diu The Right to Die, o sigui, el, el dret a, a morir. I l'estil és bastant similar a Star Fucking Hipsters o Leftover Crack, uh, que són aquests crack. tipus de música yankee una mica eclèptica. Molt eh? Ens doncs, encanta. Ja veureu que va d'aquest rotllet. Eh? Com es diu? La cançó? Sí. The Right to die. Ah, això sí, ja ho has dit. Som-hi! Answer the question. Carly, don't deserve to die. Yes, deserve to die. Pau, espectacular. Gràcies. Sí. Gràcies, Com gràcies per eh? aquest temazo que ens ha fet vibrar i gaudir aquí al, al programa. sí que, sí que tenia això com a eclèctic, no? Que, sí. que punquillanquiava, però també li fotia oh. la... Mm. No? Però molava molt tant la, tant la part més escaquejada, més, més, més rítmica, però també la part escopatejada que anaven a Gardela, la veritat és que guapíssima, eh? Les guapíssima. veus amb... Sí, sí, tremenda, tremenda. O sigui, <laughs> candidata a tema zarrangano de, de la vetllada. Can, can, Esperem can. Que, que vosaltres que ens esteu escoltant també l'hagueu gaudit tant com, a, tant com hem gaudit aquí nosaltres, que ens sí, encantat. Si voleu votar pel tema zarrangano de la vetllada, envieu un, un missatge... Una pedra. <laughs> <laughs> Foteu-nos una pedra per sobre. Envieu un, un SMS al, un SMS. al, al 242 i, Ai. i us enviarem un fons de pantalla. Al U3, U2, no? Seria. U3, U2. Q3, Q3 ja, de, de, de tant en quant som. Us enviarem un fons de pantalla amb, amb la portada del, del disco Mm -hmm. M'ha agradat aquest jardí, eh? Sí, sí, sí. Ha sigut divertit. Sí, què no. Però bé. I després d'aquest jardí, eh, em sembla que ara és el torn del mestre Eric, no? Que ens sortirà de, ens traurà de dubtes i, i ens dirà cap a on camina aquesta edició 408. Abona'ns el camí. Sí, eh, jo volia comentar amb això del Right to Die, que m'ha fet pensar, entre el de Jacob i el Right to Die, amb, amb una revista que s'editava aquí a l'estat espanyol, sigui el que sigui, que es deia Suicidio Autónomo mm. i que no sé si encara es publica però, però que justament que tu deies de bueno, no té tant a veure amb l'anarquisme però sí amb això de, de, de, de decidir quan morir i que aquesta revista justament feia aquest link i era una <laughs> revista interessantíssima on parlava molta gent que, que havia decidit morir o persones que, que havien estat a prop d'aquesta gent i que no sé si es fa o no, però des d'aquí un agraïment a qui la feia i també pues, tenir un record per totes les companyes o, o, o no companyes, però tota la, la gent que decideix fer això, que des d'aquí es necessita molt de valor i, uh mhm. -huh. i és una decisió super respectable i moltes gràcies per tot el que, el que ensenya també a la resta. Així que, després d'aquest moment solemne... <laughs> sense més dilatacions. Sense més dilatacions, per canviar completament de tema, us porto Berrinche, que són Berrinche. Eh, un duo de Torre la Vega. Porta dièresi? No porta cap dièresi. No? És, és un berrinxer tal, tal qual. I des del 2019 que van fer aquest 4 canciones de mierda, que expliquen al CD com són 4 canciones eh, innecessàries en MP3 i ja està, <laughs> pues, eh, són molt bones, em cauen superbé. I us porto aquest temazo que es diu Fiebre. Berrinche! around me. I get the fever that's so hard to beat. You give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning. Fever all through the night. Oh yeah, oh yeah. Quin berrinxe, eh? Que sí, portaven? un bon berrinxe. No sé, em va fer gràcia lo de fiebre, no? En aquests temps que passem, que hi ha com aquesta grip <laughs> rara i que tothom té febre i tal, pensat, pues, pues està bé. Era un duet i déu nhi com omplien, eh? Sí, entrat fineta, sí, sí. Són guapa. dues, des de Torre la Vega, quatre canciones de mierda. Enca encara, Una és aquesta. Encara toquen? Encara hi són? Mm, jo no he vist més CDs que aquest, I això de quan és? del 2019. Bueno, bueno, bueno, bueno ah, qui sap. Ni tant. Pandèmia i tal, potser. Sí, sí, sí. I era amb, bata amb bateria i guitarra. I guitarra no? Jo ho he passat al Bandcamp, no he vist... Però sí, bàsicament crec que una està a la guitarra i l'altra a la... A... a... Què he dit? A la guitarra o a la bateria? Bueno, el que una, no he dit, pues l'altra... Sonava una bateria i una guitarra i són I dos... Veus. I, I les veus. I, les veus. I déu nhi I déu nhi si... És part del grup, però, però, clar, però ja està, està no, a l'escenari... Tot, tot no, no. el procés creatiu, no? I és... no tocarem si no hi és ell. Sí, sí, sí. Ja sí. està. O sigui... I, i, ell o, o, o ella, però sí, està allà sí. de peu, o sigui, una hora i mitja de concert, Tal està allà de peu i no fa res. Re. Ni Esquiva, gesticula. Esquiven polles. Esquiven polles, sí. No, no, i el camerino, i el rider... Oh, i sigui, Sí, sí, té ratlles... Específic, sí, sí, sí, i sí. cobra tot. Tot, tot, tot. tot. Des d'aquí us animem a tenir una d'aquestes persones no sé, eh, estàtic... Eh, si, mm. jo m'ofereixo, si algun grup està buscant <laughs> un component d'aquest tipus, jo puc fer aquest paper molt bé. Li hem de buscar un nom, eh? Sí que... Sí, jo faig semblant a Apache. No, no, no, no, no, Estatiquisme, no. DJ i dale al play. O estatiquisme, m'ha agradat molt, però, estatiquisme. Estatiquisme, però tu ja li dones al play. Jo li dono al play. Ja, ja és algo. No pot ser-ho. I les dues bèsties fan meravelles. I una actitud espectacular, eh? I tant, home, això, i també li, no, sí. això també li dones. I tant. Molt bé. Vale. Endavant. Endavant, mireu, us porto una, una estrena al Pim Pam Pum que no sé encara com mm. no havia sonat perquè ja fa uns dies que van treure aquest disc. Eh, és un grup que es diu Batasha. Benvingudes, jo no? Jo li dic Batasha perquè té una X i si no seria Batatxa o... Bueno, o Bataxa. O Bataxa. I... Raro de dir. Jo li diré Batasha. De fet, un de, una de les persones que canta és també la cantant de Anarcopibes, eh, a, Facu. Doblete. I Fals homònim, eh? Hi ha una altra veu que no us diré, però que després quan acabi la cançó a veure si sabeu qui és. Oh, faràs un quiz, un, un concurs? <laughs> Faré un concurs, però jo crec que jo crec que ho sabreu perquè és una, és una coneguda del Pim Pam Pum, que aquí ens l'estimem molt i ens agrada molt, molt tot el que fa. No, no, espera, espera, espera. Millor, pues, millor. Això, us porto als Batasha, una banda de punk de, de Barna, amb un tema que es diu Naturaleza. Naturaleza. Dale. Futemli. espectacular, també. Trencant veu, eh? Aquesta veu que... que, que... La Neus. La Neus. Poco sobre mi madre, actualment a Sobre mi gata, el projecte que, nou que té la, la Neus al, al darrere i que, i que la veritat és que també ja ha sonat aquí al Pim Pam Pum i, i, i a, a la Neus la seguim de fa molt de temps. Ens encantava Poco sobre mi madre, ens encanta Sobre mi gata i ens encanta Batasha. La mhm. veritat mm -hmm. és que... I que vingui els aniversaris. I sí, que vingui sí. sempre que vulgui. Sí, mira, pues, precisament l'altre dia en parlaven per xarxes i, i bueno, pues, pues, potser sí que algun dia vindran i parlarem amb, amb el projecte aquest nou de Sobre mi gata i, i farem entrevista i tot plegat. O sigui Home, que... sí, movem-ho, no? Estaria guai. Sí, estaria, sí. estaria genial, la veritat és que s'ho val. I més, perdó, I més això, quan, quan veient, perquè jo també vaig portar el tema aquest de sobre mi gata, però sí. que m'encanta veure que, que també està amb altres projectes mm -hmm. tan guapos com aquests, vull dir que, ara tret, que hi ha teca aquí. Ara tret, diria, Eric, eh, alguna coseta més nova de, de sobre mi gata. Mm -hmm. Crec que ha sortit sí, algun tema nou. Sí, van sortint temes, sí. Mm. Jo, per, o sigui, jo que vaig, seguint la, vaig seguir la pista de la creació d'aquest eh, grup que es diu Batalla va començar amb sobre mi batalla, sí, que, era, sí. que era com la, la Neus de, de Poco sobre mi madre amb, eh, amb Pedro Batalla, no sé com es deia el, el, el Facu, llavors ho van de so, ajuntar... De sobre mi batalla ha sortit Batalla. I ha sortit Ostres, Batalla. Guapo. sí, sí, sí. Que, sí, sí. Exactament, ara I llavors van fer aquest, aquest disc, que el podeu trobar al, al, al Bandcamp, i que val molt la pena. Déu eh? eh? Sonava molt bé, la veritat. Sí. sí. Que guapo, sí, sí. que guapo. Felicitats. Punk rock d'alta qualitat aquí al Pim Pam Pum en aquesta edició 400. Seguiu a Radio Trama, a la ràdio lliure de Sabadell. Escolteu el Pim Pam Pum, música de trinxera per oïdes dissidents. I després de Batasha, que ens ha deixat un regust boníssim, anem a Gitza, us fareu una mica la Gitza, ja veureu. És, és una banda que de recent creació, banda punk de, de punk rock català des del Masnou i Argentona, sorgida com a extensió del grup Estúpido Yo i actualment buscant segell discogràfic per poder editar el seu primer disc en vinil. Són el Chapo a la guitarra, Wolf a la bataca, Víctor a les veus i AZ al baix. Riffs potents, melodia, rock and roll i lletres descarnades són els ingredients d'una música que no us deixarà indiferents. Us portem un tema que va sortir tot just fa una setmana, porta com a títol Vida de Cook i sona Catrona. Sona, Catrona. Benvingudes, Guitza, al Pim Pam Pum. Benvingudes a tota la gent que ens està escoltant aquesta cançonassa de, de Guitza, espectacular vida de Cook, aquí al Pim Pam Pum, que feia molt de temps que, que volíem portar nous, nous talents a, a nivell de, de punk rock català i Guitza, sens dubte, és un, és un grup que, que li seguirem la pista d'allò més a prop per tal d'anar coneixent cadascuna de les cançons que segur que ens depara aquest nou treball que, que tenim moltes ganes de que surti i que des d'aquí també doncs, eh, hi donarem difusió molt bon contacte amb aquesta colla a nivell de xarxes i la veritat és que un, un regalazo poder, poder ser-hi. I a més comentaves que estaven buscant mm, segell i així, volen no? Editar, Com... Que que volen editar vinil. Ah, uau. Wow i aleshores busquen, sí, busquen edició i alguna, algun segell que, que els hi pugui fer el tema. Ja està. Un cop parlem amb Casparrata, que són experts. De, de fet, de fet el, el... Hem dit un cop que Casparrata, ara dos. Ara dos. Ara dos. Eh, ojo, eh? Que si diem tres... Apareixen, <laughs> apareixen aquí. aquí. Apareixen aquí. I se'ns mengen el programa. No, el, això que us deia, de fet la gent de, de Guitza, eh, el, el nou treball ja està enregistrat. El que passa és que no, no, no, està, no està... De moment, a, a fora només hi ha aquesta vida de Cuc, que avui us hem ofert aquí al Pim Pam Pum, i no tenen cap altra cançó. Però sí, sí que tenim ganes de que vagin traient cosetes, sí. Molt bé, més música combativa des del torn del mestre Pou, que arriba a la seva quarta ronda. Amb què? Doncs posarem una cançó d'un grup de Barcelona, d'aquesta bueno, zona de per aquí, eh, propera, que són Colandra. Colandra. Colandra, que és una banda que, de fet, eh, és molt agermanada amb Afganistan i Ayers, amb, amb Zombi Pujol, són yeah. <laughs> components creuats, diguem-ne, així. S'han buscat un nom una miqueta menys, menys, més cridaner, no? Portes sí. una trilabo, també. Afganistan no, no i Ayers, no eren de la Roca. Sí, no? de la Roca del Vallès, exacte. Doncs eh, aquesta gent és millor, més ollera, o sigui, la, la cançó ja tira més que per aquí, i de fet és que han fet splits amb els altres dos grups que, que hem anomenat, i aquest uh, split crec que és, mm, no sé, homònim, perquè no trobo com es diu el, el CD en si, però és del 2011, o sigui, ja té uns anyets i jo crec que ja no toquen, però feia... tocava, o sigui, feia temps que feia falta que els poséssim, perquè crec que no havien sonat aquí el pim-pam-pum tampoc. I res, pues, si us Catem sembla, posem la cançó, és quan, i ja veuràs com criden bé, també. Canyuki! Qualsevol cas és un vent Fort i fred, fort i fred És fred, estàs al carrer És fred, et dones compte que tot té un amo I tot no te farà pell Colandre. Colandre. Colandre. Colandre, eh? <laughs> Amb el cul ample déu nhi Espectacular, o sigui, m'ha semblat... Brutals. Brutal. Brutal oi. Brutal oi. Brutal oi, sí, sí. Sí, sí que és veritat que, que era un noi molt marcat, eh, però també hardcorejaven, però no tant. Sí, és que aquesta gent saben què es fan. Saben... Tenen molta experiència en moltes mm. bandes diferents, amb, amb molts mm. tipus de música així d'aquest rotllete. Molt quallada, molt quallada sí, la era, cançó. Era una combinació molt bona perquè no era ni street punk ni oi d'aquest no. clàssic en anglès, no? Era com un punt mig allà, però també mm. molt hardcorejat, no? Com... Que guapa. Que guapa. Molt bé, tremenda, tremendíssima la proposta del mestre Pou. Una cançonassa més que deixem en aquesta edició del Pim Pam Pum. I Candidat al tema zarranga, no de la batllada. <laughs> De moment sí, eh? A veure, moment, a mi, eh? què ens portes, Eric? Aviam. A veure, jo us porto les meves amigues de Pols. Que... Uh, amb dièresi. Pols amb dièresi, que jo la vaig racionant. Estic sorprès que, que ningú més li, li hagueu incau el diente. Suposo sí, que és una cosa de jo crec que que Sí. Jo crec que sí que alguna he portat. <clears throat> Ha vingut, sí. Ha vingut, ha vingut, però, ja, no, però no, queden clar. moltes d'aquest discazo que és eh, Greta l'asfalto, que sí, van publicar el 2020. Si tinguessin fills i es dediquessin també a fer un grup, s'haurien de dir Pulsim. Pulsim m'agrada eh, molt. M'agrada bastant, Guai, eh? sí, sí. Eric, sí. Digue'ls-hi per la secció que dona, va. Els hi podríem dir alguna cosa, no? Sí. Vale, fem, fem. Tot ho farem. pues des d'aquest decret de l'asfalto del 2020, un tema que no us havia portat, eh, té nom d'una ciutat que ho diu molt, però que no sé com, al final hi acabo anant tot sovint, i... Sabadell. Mm... Ah, no, perquè Sabadell no ve gaire. Tam també... No, no fotem. També, o sigui, valdria, però en aquest cas Pols la dediquen a Barcelona, que és una ciutat que està allà com a l'altra banda de Collserola. Volen les ganivetades, eh? Ojo, eh? <laughs> Home, cap a Barcelona a veure, volen un... les bombes. A veure, és un barri és un barri de, de Barberà, no? De, de, de, bueno, de Cerdanyola. A la perifèria. Cerdanyola què és? A la perifèria del <laughs> Vallès. És el barri marítim. <laughs> Cerdanyola és el que hi ha després de, de Can Canaletes ve Barcelona. Ah, vale, hi ha Barberà. És que em pensava que després de Barberà venia sí, Barcelona. Sí, o sigui, hi ha Can Masdeu i llavors el que hi ha darrere de Can Masdeu és una cosa que es diu Barcelona. Que vale, hi ha vale. molts edificis vale, vale. I, i molta gent. Molta sí, gent. Sí. Molt gris. Molta gent. pues, com sabeu, Pol són aquesta penya brutal que formen part de, de la plaga de fet, eh, tenen totes les seves cançons al Bandcamp que te les pots descarregar, però van fer diverses edicions en caset, que crec que els hi queda alguna, que si, si algú la vol pillar ho podeu buscar allà a la plaga. I és punk do it yourself, amb els seus eclecticismes. Jo estic enamorat d'aquesta banda, ja ho sabeu. I, pues res, eh, aquí us deixo amb aquesta ciutat odiosa, Barcelona. Pols. Pols. ya está en el suelo. Mare meva, Pols, la que han liat aquí al pim-pam-pum. Sí, sí, sí. Perquè jo, no sé si ho sabia o ho havíeu notat, però Barcelona no m'agrada. Però en aquesta cançó m'agrada perquè rescaten moments que a vegades són per causes que puc més o menys estar d'acord, però que és veritat que hi ha molts moments que ha sigut molt espectacular veure Barcelona cremant, que és el que diuen aquesta cançó, i aquí parlen d'aquell 18 d'octubre on realment Tu miraves Barcelona i deies, ah, gràcies. La rosa de ara, foc. Ara, ara sí que m'agrada Barcelona. La rosa de foc. Així és. Ens agrada molt. Així és. I així Barcelona és, així és, és el pitjor i també és i ha sigut i serà la rosa de foc i, i quan cremen els carrers és quan més bonica la veiem. Eh? És, mm. és així. No, no sé si ho heu comentat, però justament una de les coses més interessants era la joventut que hi havia dins de, en aquest moment. Total. No? Noves generacions, diguem-ne així. Que al final això també, hosti, fa patxoca quan ho veus d'aquesta manera. I tant. Feia patir a ratos també. També, també. De... Oh, oh no sé què, una barricadera. Com, a veure, a veure, a veure. <laughs> <laughs> Respira un moment. Barricada sempre. Sí, sí. Always together. Bueno, pues seguirem, no? I tant, i tant. Seguim acabant aquesta quarta ronda ja. Estem a les acaballes sí? del programa, encara queda una rondassa, però... Ai, s'acaba, s'acaba, tu, sí, quin sí, bajón. Sí, sí, sí. Queda però, poc. Mira, potser fa pujada encara o baixada. No sé. Mm. Queda poc, però el més calent és a la Higuera i em sembla que ara el Manolo té pinta de que, per el que ens ha dit abans, se sortirà. Ah, sí? El gran anunci? El nou... l'abans i després? A veure, què, què, què? No sé com anirà això, però he descobert una barreja d'estils A veure. espectacular, que es diu jazzcore. Jazzcore? Uh! Jazzcore. Me uh! Penya. a la cabeza. O sigui, M'agrada molt. m'ha explotat el cap, però moltíssim. Tu sabeu que no era Jazz Core? No, no, no, no, no. no. De fet, diuen jazzcore, green metal, li oh. diuen moltes coses, però amb jazz. Amb jazz. És important. Hòstia, hòstia, hòstia. Nosaltres coneixíem el flamencore d'Erpizu, però el jazzcore... El, el flamencore, el escacore, el hardcore, tot. Però jo quan vaig veure això abans d'ahir va ser com, penya, això, això de venir al pim-pam-pum. <laughs> I està dubtant de si portar-la ara, portar-la al final i tal i qual, però bueno, al final la portarem ara, són els, els Kusudama, des de, crec, que per lo que he trobat són de, són de Minsk. Minsk? Minsk. Minsk sí. és la capital de Bielorússia, si Correcte. no, si no m'equivoco. I us porto un tema que es diu Mary Hat a Little Lamp, del seu àlbum Jazz TV EP del 2010 i espero que estigueu atentes perquè si els Ugly Bastards van inventar la paraula eclèctic aquí al programa jo crec que aquests trepitgen tot. Ai, Manolo, ai, ai, ai. Ah, ens espantes, a eh? Mi, a mi em va sorprendre a prou, veure, eh? La Maria tenia un petit xai. A veure què. Fotem-li. escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. El programa que fa coses, no? Wow. Mare, mare meua, mare meua des de Bielorússia fent jazz core. Jazz core. No pararé ni un sol dia buscant aquest estil de música. No, eh? no. Ens has deixat esturades aquí. Jo no podré dormir avui. O sigui, li foten no, no, allà... Sí. Pues no serà igual, o sigui, encara que trobis eh, no serà igual, no, no. és inigualable. M'ha encantat, no, no. Manolo, moltes però, gràcies. Però és una línia musical que obrim aquí des del Pim Pam Pum i que... Bueno, Això sí que, que és barrejar estils. Això que avui estem fent sí que es barreja estils, però que el de jazz, el pim-pam-pum, jo crec que no havia sonat mai. El no, core no. sí, eh? però el jazz... Trump, clar, trompeta sí, inclús algun saxo... A bueno, més... ho vam tenir aquí al Siso. Mm. -hmm. Sí, a però... més que, que jo m'imaginava el bolo i, i me l'imaginava com, a, com a un garito la... hipster de, de Gràcia, a la, saps, ben, ben mudadeta. No, no, la eh, gent asseguda, com... no? Molta foscor. La gent asseguda, saps? Com Llum tènua. A... Sí, amb una mica de fum, no? Sí, Fins i tot amb dubte. uns martinis, no? Com, com algo molt elegant. I de sobte, pam, o sigui, com Clar, taules clar. fora, eh, taula, bueno, taules fora, taules al terra i, la, taula al terra, i, a, i a fotre cadira pous, volant. A fotre pous allà. No, no, jo m'imagino la, la, la llum tènua i la penya en frac, però va ben calimotxo. O sigui, és el uh, que em uh, transmet uh, aquesta cançó. M'agrada, m'agrada, m'agrada això. A mi m'ha transmès intergeneracionalitat, perquè el jazz per la gent més gran doncs és, és música de culte uh mhm. -huh per la gent jove també segurament, no? però, però Home, més majoritàriament eh? per gent gran i en canvi després tot el que feien a nivell de core és música com més actual, uh. més, mm-hmm. no direm jove, però sí que d'una altra època, no? O sigui, realment el, el jazz dels inicis sonava anys 20 a, a pel·lícules en blanc i negre sí, sí, total. I, i a platees repletes de penya. Molt sí, guapa, sí. molt guapa. La veritat és que has dit, has dit Minsk, no? Bielorússia. Minsk. La veritat Flipa. és que Europa a l'est o, o, o Àsia de l'Oest, o el que sigui, com <laughs> aquella part de, de planeta Terra, fan coses ben loques. O sigui, sí. Jo sempre que he portat grups d'allà era tot com un... Uh", saps? De que... Sí, jo crec que és No sé sol. què els hi creua pel cap, però... Doncs, doncs mireu, bé. no marxarem. No? no? No marxarem gaire lluny perquè obriré aquesta darrera ronda, s'acaba el pim-pam-pum, com uh, dèiem, oh. i ho faré amb oh. Coax que és una banda de hardcore punk de Sant Petersburg, a Rússia, per tant uh. no, no, no marxem gaire lluny. Haig de dir que eh, acabo de tenir contacte amb, amb penya de Sant Petersburg mitjançant xarxes eh, primer en rus, després en anglès, perquè espassiva. era... espassiva, espassiva <laughs> Coax i espassiva Helena, sobretot, que, que és, la, és la cantant d'aquesta banda i, i és una de les persones que també forma, formarà part de, de la secció Punk i Dona en, en un futur no, no gaire llunyà. Yeah. Sí, i és una banda de hardcore punk de Sant Petersburg, com us deia, a Rússia, amb, la Sasha, amb el Sasha a la guitarra, el Sergei al baix l'Aleixa a la bataca i l'Helena a les veus. Des del seu LP ST del 2021 us portem un temazo que porta com a títol Walk Away From Me. Vete pa allá. Benvingudes, Coax. Benvingudes al Pim Pam Pum. Oh, Walk i no marxeu mai. Me. I no marxeu mai, no. Déu-n'hi-do, déu nhi déu La mm. veritat és que recentment he descobert aquesta banda i, i fa les delícies, la veritat que sí. Quina veu més aguda, eh? Jo no Brutal, sé fa. L'Helena fa unes veus que, que jo no sé com s'ho fa per no acabar fet a pols de la, de la gola, però segur que d'alguna forma s'ho ha de fer, si no, si no, no es pot aguantar. Jo no podria... Jo no podria fer, la veritat. I que el, el títol del, de l'àlbum, que es diu ST, i si sí. vol dir sense taloners. <laughs> sense taloners. Perquè potser no fan falta. No, que és homònima. Bueno, no sé si és homònim same o no. Title, no? Que és el que Title. Ah, clar, podria ST ser. ST és, és homònim. <laughs> o self-title. El que no sabem o si som, és homònim de Coax som totes. o, o és homònim de, de Walk Away From totes. Me. Som totes. Sí. Som totes... Està molt bé, eh? Uh, Tot i... Mm, mm, d'ara en endavant, sempre que un disc, sobretot de, de hardcore amb si digui sí. ST, ST som, som totes. totes. De Hawaii? De Hawaii, sí. En realitat no hi som totes, falten les preses. Sí, sí. I el Ricky i la Noe, clar. I la Noe. I el Ricky i la Noe. Sí, sí. I Aleshores serà ST, L, no? R... P. P. Les preses. P, ah. no, P és quan és curt el, el ah, disco. Ah, i l'EP. No, és llarg. No. Ah, no. És... Long play. Long play. E si no és EP. Ai, si no és EP. Bueno, per acabar aquesta ronda... Uh, no, eh, mentida. No, per acabar no. no. no. Els, els jardins, Pau, comencen amb tu. Jo no sé com ho veus, però... Anem a desenvolupar. Aquesta conversa s'havia de tenir en algun moment. <laughs> Sí, sí, perquè l'Eric no ve molt i aleshores jo sé que ell ho mm. escolta i jo, jo sé que aquesta conversa la teníem pendent. no, no, sí, digueu, quan, digueu. jo ja m'esperava, eh, que vindria l'Eric i ens ho faria tot així, sí. d'aquella manera. Ah, voleu dir que no comencen pel Pau, comencen per mi, no? Bueno, ahí, ahí bueno, os, os abonáis el mm, campo mutuamente. Que t'animes, bueno, bueno, que t'animes. Bueno, bueno. Jo m'animo, eh, normalment. Jo si el Pau tira, jo tiro, eh. O sigui, jo no tinc problema... 3, 4, 5 minuts i el Pau tira. Jo, jo, soc, el primer, jo, soc, jo, jo soc el primer que em tiro enrere. Sí. Ja, ja ho veieu. Sí, Sempre que veig que la cosa va així... Pues... Sí, sí l'últim dia vam intentar obrir el de fitoplàcton i plàcton, quina és ah. la diferència, i ell no ens va deixar el, el mm. Isma. Bueno, clar. És el que mengen les balenes, el fitoplàcton. O el plàcton va penya que si no ens n'anem a 3 hores i no, i, i no, no és, és són, no? I, i, sí, no sé. I no estan que l'any avui. Eh? <laughs> ah, no, no, avui no és tenim excusa. No? No, no. Avui és cosa nostra. Tot i que si diem una altra vegada el Hòstia. nom d'un grup conegut de Costra Barberà... Nostra? <laughs> Igual ah, se'ns en va a 4 hores, eh? No ho fem, no ho fem. No ho fem, no ho fem. No ho fem. No ho fem. Qui continua? Per on va això? Pues el Pau, pues el no? Pau va, va, va pel Pedregà, estem anant per la tartera, o sigui, realment això no, no va enlloc. Te n'has ah. adonat, no? Així un, sí. un, pe un peu en fals i te'n vas avall. Fa, fa una estona que, que ho contemplo, però, però jo sé que això és per al nou tema. Molt bé, doncs no és un tema nou, <laughs> la veritat. Uh, posarem els Dropkick Murphys. Home, uh. himnes. Haver, haver començat per aquí, ens ho haguéssim estalviat, tot això. <laughs> no, no, no cal estalviar-s'ho, que és el que dona ànima i Gusti Rinin en aquest programa. Així som. Eh, eh, està el diec, eh, Gusti Rinin, que ho sapigueu. Sí o no? Sí. Ah, oh, és de, de, les, bé. de les noves coses que han afegit últimament. Han tret els diacrítics i han afegit Gusti Rinin. Sí, perquè hi ha un pique entre la RAE i el DIEC. Aviam qui la fa més grossa. Que, jo, que tu poses cronquetes, doncs pues jo posaré aquí, mm, pataré els accents temps, vale? algun problema. I així ah, van. Vostè m'agrada. I fins aquí la secció filològica. ah, filològica, Filològica. <laughs> filolòfica del Total, pim-pam-pum. Que posarem aquesta cançó Digues, digues, Isma. <laughs> No tinc paraules. No millor, no, millor no diguis L'Isma és l'oïda dissident. No Vol escoltar i enfadar-se només. No tinc paraules. Doncs ens posarem de Rocky Murphy's The State of Massachusetts? Massachusetts? Massachusetts, Mas... sí. Com deia Rajoy, los chuches. Massachusetts han corregut avui per aquí. Però eh, està reversionada per... Ui, ara no tinc a mà, com es diu el... Ho tens? Eh, com es diu el reversionador? ST, ah, són totes. A veure... No? MLG 420. MLG, sí, 420, que sembla... Què, què deu voler dir? Doncs pues no ho sé. Eh, no entrarem. No, no hi entrarem. No entrarem. Si no no saps tu que portes la cançó, que hem de saber nosaltres, no. pobres bèsties? Però us deixem amb Dropkick Murphys The State of Massachusetts. Soli! We are the montage parody makers, and this is how we roll, motherfucker. Damn, son, where'd you find this? una bogeria, no? Sí, <laughs> jo crec que ja, bueno. ja, tenim guanyadora. Sí, eh? Caballo ganador, eh? Bueno, déu nhi Home, avui el programa, déu nhi eh? Sí, déu nhi Han sortit coses Estàvem variadetes. Sembrats. I això feia un xaval que fa de DJ? Sí, eh, un remix, va cardar la la cançó de Dropkick Murphys i va dir, pues jo vaig a fer-ho una mica més mogudet. I va, ja heu vist que repeteix molt tota l'estona només la melodia, perquè és el que passa amb la música màquina en general, que, sí. que els agrada repetir. Era electrònica i, i, i alhora tradicional. A mi m'ha agradat, eh? Mm -hmm. Sí, sí. Que guapa, que guapa. Tremenda la proposta del mestre Pou per, per acabar la seva, la seva participació en aquesta edició 408. Arriba a la fi aquesta, aquesta edició, programa dedicat molt especialment a tota la gent de l'organització de les jornades anticarceràries, jornades 27, que es faran al Centre Social Ocupat La Locomotiva de l'Hospitalet de Llobregat, perquè les reixes no ens callaran. Us hem, Perdó. Us hem convocat a la concentració 500.000 firmes eh, per 500.000 persones el 19 de febrer a la plaça Catalunya de, de Barcelona. També hi ha les jornades de Corró a Cantonal del 26 de febrer amb cabaret inclòs. Sí, sí, sí. Que, de, són jornades tot, de curro. Tot i que hi ha coses que no us hem presentat abans. Sí, a, això volia dir que, que el mateix cap de setmana que hi ha aquestes jornades antirepre, que no ens callaran, eh, hi ha una jornada de curro a Cantonal el, el dissabte 26 de febrer, mm -hmm per pues, pues, treball col·lectiu i visita guiada i molt important, com que és Carnestoltes hi ha un cabaret, llavors és imprescindible que si voleu anar eh, pues que hi ha una nit de showcase de rap i de PDs i que és imprescindible venir disfressada i preparar un número de cabaret i, i això serà la jornada del 26 a Cantonal. Esteu totes molt benvingudes. Oh, I tant, i a la festassa dels 20 anys de Mai Morirem a Barcelona, el dissabte 19 de març a les 8 de la vesprada a la sala Upload, amb el bolazo de Suburban Rebels, Gro Groggy Root i Martina Sampé. A la secció de llibres combatius us hem parlat d'Alexandre Jacob, eh, aquest El treballador de la nit. És un llibre que ha publicat Polen, traduït per Belolit, i escrit per Mats i Xeminó, que parla d'aquest personatge, aquest anarquista i legalista que tant ens agrada, i que han fet un còmic preciós que el podeu trobar a les vostres llibreries de confiança, no a Amazon ni a aquestes merdes. <laughs> A la secció Felicitant hem trobat molt a faltar el nostre estimat mestre Tecles i també a la Noe i hem assaborit el temazo Macrogranjas de Forrasau. I a la secció Punk i Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a l'Elisa, guitarra, veu i ànima de la banda xilena Slow Kiss. Acaba aquí aquesta edició 408, no sense abans presentar les últimes dues cançons, com sempre fem aquí al Pim Pam Pum. La primera la tires tu, Eric. Sí, jo us porto Psicofitol. Uh -huh. mm, Cansats de tot, oh, yeah. diguéssim, ja no puc més. Eh, com diria el Pau, són uns, que, uns clàssics. Un, sí, sí. Un... Ah, entren a mítics, fins i tot. Mítics, potser, sí. Entren a a perquè... mítics és, sí, sí. Eh, van establir una mica el que és el hardcore neoyorquès, aquesta uh mhm. -huh. banda de Queens que va començar el 1986 i que encara estan tocant. Des del seu àlbum, del, que de fet és el l'últim, no, el penúltim àlbum que han tret, eh, The Last Act of Defiance, del 2014, us porto un temazo que m'encanta perquè més parla d'aquesta opció de vida de triar el hardcore per sobre d'altres coses, uh mhm. -huh. que es diu Road Less Traveled, el, el camí més pedregós o el menys triat, diguéssim, i, i sona molt bé. Molt bé. I després d'aquesta, de, l'última, la cirereta del pastís, la posa el Manolo, amb què? Doncs mira, jo, jo per acabar us porto els Criu Bonot que no son la banda Bonot de, Chile que, es en siempre sino porto, que son la crew Bonot, Punjarcos hardcore Perú, Oh. Eh, I us porto un tema que es diu Amor Libre, per oh, acabar. Bé. Molt bé, doncs amb aquest Amor Libre d'aquesta banda que crec que no havia sonat encara el Pim no, Pam Pum. No, no. Arriba a la fi aquesta edició 408, ha estat un plaer estar amb totes vosaltres, és un plaer cada vegada que us hi poseu, ja sabeu que sou el motor que fa batacar que fa funcionar el Pim Pam Pum, com sempre deien família, ens trobem. A la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Salut i revolta! cuando venga ya no habrá quien nos separe, mi revolucionaria. Mi bandido.